Lai arī mums nav liels apatūrs vai, vai, vai kas, bet mēs nākam kopā vienā garā, vienā prātā, lai slavētu to kungu. Un es tev iedrošinu, ka tu jūties brīvi, ka tu jūties brīvi, varbūt pacelt rokas, pacelt savu balsi, jo tā žēlstība, ko viņš mums ir dāvājis, to nevar cilvēks dot. Un Draudz, novērtēsim to, novērtēsim to, ko tas kungs mums ir šodien devis. Tā ir liela žēlastība. Slavēsim viņu no visas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu sirdi, ar visu, kas mēs esam. Pateiksimies viņam. Vai ne? Darīsim tā. Es slavēšu to kungu vienmēr. Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu kungu, viņu daudzinādama. Cietēji, lai to dzird un priecājas. Slavējiet līdz ar mani tā kunga godu. Kopā teiksim viņa augsto vārdu. Es meklēju to kungu, un viņš man atbildēja. Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam. Priecīgi, tad jūs starosiet, un jūsu sejas nepazīs pazemojumu kas bija postā grimis sauca, un tas kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu visām viņa bērnām. Tā kunga eņģelis apmetas ar tiem, kas viņu bīstas un tos izglābi. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Sāks tu Dievs un par visiem pārāks, mūsu Dievs dziedē, varens viņš svētnā mūsu Dievs, mūsu Dievs. Mūsu Dievs lielās, mūsu Dievs stiprās, augstāks tu Dievs un par visiem pārāks, mūsu Dievs dziedē, varens viņš svētnā mūsu Dievs. ūdeni vīna tuvē, atklājām acis tuvē, nav neviens tāds, tāds kā katru. Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, augstāks un Dievs un par visiem pārāks. Mūsu Dievs dziedē, varēs viņš sēdā mūsu Dievs, mūsu Dievs. Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, Augstāk tu Dievs un par visiem pārāks, mūsu Dievs ziedē, varēs viņš spēkā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 Tēvs tai saprašanai, Tēvs tai apziņai, Tēvs tam vārdam, kas ir pateikts Bībelē. Tad, ja, ja mums esi tu, tad mums ir viss, mums tas palīdz Tēvs mums tam tiešām ticēt un ticībā arī dzīvot, ticībā rīkoties, Tēvs ticībā runāt. Un, nu jā, un paldies Tēvs, ka tiešām tu esi visu varens Dievs, tu esi viss spēcīgs Dievs, tu esi pāri visam un Tavs vārds ir pāri visiem vārdiem, tiešām slāvu Tev, Tēvs, un lai mēs, Tēvs, tajā paliekam, mums palīdz mums, mums slāvu. Visa tumsa Jēzus vārdā bēr, viņa rokās gaismas zobenzās, Par mani cīnās lielais Dievs, what I lielais Dievs. pasaulē se tevi nedzirdu, turēšos pie patiesā, pat ja neredzu. Kad nāk vētra dzīve skrien, ceļš, kad stāvs un ēršī grūt, rokas ticot pacelšu, tev kungs ticēšu. Esi manā sīkā, Tava dāvā esmu apēstīts. Mīlestībā glābjošā, mīlestībā brīvībā, esmu tās, bija un būšu tās. Kā man pat vai tūksmesi, ar roka žēlīgā mani pavadā. Tevi atrast ilgošos, pazemībā patvēršos, rokas ticot pacelšu, Tev mums ticēšu. Esi mana plaši un daudz varētu runāt, būtu interesanti, ne? Es gribēju pateikt, ka tāda paņemt bērnus divām stundām pirms mums ar sievu, kāda jums tās ir darījusi, ir bijusi milzīga svētība. Un tā arī ir kalpošana Dievam. Ja es teicu, ko es esmu darījuši tam mazākam no viņiem visiem, to esmu darījuši man. Un uh, es vienkārši ļoti pateicīgi par katru uh, no jums, kas ir palīdzējuši un kas dažādos veidos arī mums, nu, tīri tā, nekas konkrēti, bet tīri ikdienā tā ir bijusi milzīga svētība mums, mēs to ļoti novērtējam. Un tāpēc kalposim Dievam, un tas nevienmēr ir kaut kas ļoti garīgs un pārgarīgs, ja? tas ir kaut kas arī ļoti vienkāršs un praktisks. Tā kā, slāv Dievam. Šodien dalīšos vārdu, cits skats uz kristietību. Es gribu jūs visu iztēli iedarbināt šobrīd. Esat kādreiz kaut ko iztēlojušies? Mums ir prātā televizors, ne? Un, um, tad es gribu uzdot jautājumu, esat kādreiz skatījušies video kādu? Ar tādu iespēju viņu uzlikt viņam pauzi. Ja? Un tad ir vēl viena poga, patīt uz apakaļ, patīt uz priekšu, Kā pavisam jaunu, kas šeit ir, tie to nezinu, bija kādreiz video kasetes ar lentēm, ja? Un tur bija tā, ka varēja tīt uz priekšu, varēja divreiz nospiest, viņš tīna ātrāk, varēja nospiest vienreiz, un cik advancētāks DVD player bija, ne, video player bija pat tāda, kur ļoti ātri spēja notīt, aiztīt uz priekšu, un varēja ātrāk tikt pie savas iemīļotākās tieši vietas filmā un skatīties viņu vēlreiz, vēlreiz, vēlreiz. Šodien es gribētu jums visiem pateikt izlausimies, un mēs esam šeit tādu lielu televizoru uz, uztaisīsim. Un būs ir filma, un tā filma ir šī visa pasaule. Viss, kas ir noticis no radīta brīža, visi, visi, visi notikumi. Līdz šajā brīdim gājas filma. Tas ir tāds šīs pasaules filma. Un šobrīd es gribētu mums visiem pateikt, piespiežam pauzi, stop. Mēs apturam, visi šeit apturās, mašīnas ar pilsētas laukumu stāv, visur nekur nekas nekustās. Mēs esam apstādinājuši laiku šobrīd, visu pasaules laiku. Un es gribētu palikt, patinam tagad visi atpakaļ uz pirmā mūsu grāmatu, pirmo nodaļu, pirmiem trīs pantiem. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājis pār ūdeņiem, un Dievs sacīja, lai tu gaisma, un gaisma tapa. Ja izstāvēs tagad tas video, viss tinās, viss notikumi trakie un labie notikumi, viss aiztinās apakaļ šo vienu momentu pasaules, pasaules, pasaulē. Tad cik pasauli nav miljoniem gadu veci, viņi ir aptuveni 7000 tikai veci. Tam es ticu. Un uh, mēs esam aizgājuši līdz šim brīdim, kad ir tums izstāvēs. Mēs esam no malas un skatāmies, ir tums. Nekas no pasaules, nekas vēl nav. Ir pilnīgs tukšums. Un ir Dievs. Viņš ir mūžībā. Pirmkārt, ja uzdod jautājumu, tu taču zini, pasaulē vēl nekas nav, bet Dievs ir. Ne? Tajā brīdī. Esam aiztīnuši filmas turien. Dievs ir. Dievs ir mūžīgs Dievs. Un Dievs pirms pasaules radīšanas, pirms pirmā cilvēka radīšanas jau bija. Tēvs, dēls un svētais gars. Trīs vienīgais Dievs jau bija. Tūlīt notiks tas moments, kad Dievs teiks, lai to gaismu, gaismu tapa. Es nedaudz uh, varētu piekrist lielā sprādzienu teorijai. Iedomājieties, Dievs saka, lai to gaismu, <laughs> gaismu ir. Tas nenotika kaut kādiem atomiem saspieniem, tad Dievs teica, lai to gaismu un gaismu tapa pirms viņš teica to laitot gaismu. Es gribu uzdot tādu jautājumu, es viņu gribu tā kā mums tajā video uzlikt jautājumu, tikai tie ir tāds jautājums. Neko tālāk nedarot, es uzdošu jautājumu. Zinot to, kas tūlīt notiks, Dievs radīs pasauli un viss te notika. Kāds Dievam ir iemesls to darīt? Tāds jautājums. Kāds varētu būt iemesls? Kāpēc Dievs to darīs? Dievs tāpat vienu lietas nedara, ne? Ticat tam? Dievs tūlīt radīs pasauli. Kāds varētu būt tam iemesls? Domāju, neatbildat, tikai iedaliekat to jautājumu. Mēs meklēsim atbildi iespējams. Es nespēju atbildēt to simtprocentīgi. Kā es teicu, cits skats uz kristētību iespējams mums visiem pavērsties šodien. Kāpēc? Ja būtu tāda iespēja uzdot jautājumu, Dievs, tu tūlīt radīs pasauli. Kāds tam visam jānāk? Slavu Dievam par mūžīgo dzīvību, par dienu, kad mēs būsim ar Jēzus Kristu. Ir teicis, ka mums viss būs skaidrs. Ne? Arī šo detaļu es ticu. Mums būs vesela mūžība, lai viņu iepazītu, saprast. Tas būs tik fantastiski. Laižam tālāk video. Mēs spiežam atkal play, lai video iet uz priekšu, lai filmietas priekšu, un Dievs saka, lai to gaisma, un gaisma to. Visu rada, ko Dievs rada. Runājot, viņš saka, lai to tas, lai to tas, un visu to. Pēkšņi Dievs sāk ar savām rokām kaut ko veidot. Un tie esam mēs, tas ir cilvēks. Pirmais cilvēks, Ādams, viņ, viņš viņu nosauc Ādams, ar rokām veidots. Nevis ar vārdu, paskat ar rokām. Tik personiski, tik uh, īpaši veidojas viņš mūs, rada Ādamu. Paiet kāds brītiņš. Ādams ir ieaicināts tajā radībā, viņam tiek dota iespēja nosaukt dzīvniekus, viņam būtībā tā ir tā sadraudzība ar Dievu, kas Ādamam ir. Ņem dalību Dievu radībā. Un visu laiku Dievs to radīs, viņš saka, ir labi. Tas ir labi. Tas ir labi. Pēkšņi Dievs saka vien tā, ir interesanta lieta. Nav labi. Nav labi. Un tas ir otrā nodaļā 18. pantā. Un Dievs tas kungs, un Dievs tas kungs sacīja, nav labi. Pasaka, nav labi. Pirmo reizi visā šajā skaistajā radībā, iedomājieties, ja jau tagad, ja mēs Discovery ir tāds kanāls, kur redzēt dabas filmas un cik skaisti daba pēc cilvēka iejaukšanās. Cilvēks daudz lietas ir samaitājis. Bet iedomājies tajā momentā, ka viss bija tikko radīts, viss bija labi, un pēkšņi Dievs saka, nav labi. Nav labi. Tu liekas, nu tā, elpazos, kā, kā, kas nav labi? Kas nav labi? Kas nav labi? Ja es saku, nav labi, cilvēkam būt vienam. Nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam darīšu palīdzi, es tam atbilst viņam. Sievietes, jūs neesat zemāk radījums, jūs esat fantastisks radījums. Dievs paņem no, no cilvēka, no Ādama iekš rada sievieti. Divdesmit pirmā pantā otrajā nodaļā. Un Dievs tas kungs lika cietam miegam nāk pār cilvēku, un tas aizmīja. Viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīja uz vietu ar miesu, Šo rīku, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un piedod to pie cilvēka. Tad cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no mana kaula un mies no manas miesas. Viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Tādēļ vīrs atstās tēvu un nāk un pieķersies savai sievai un tiekļūt par vienu miesu. Un tie abi cilvēks un viņa sieva bija kaili, bet tie nekonēs viens otru priekšā. Šeit, tam video ejot, ejot uz priekšu, šajā brīdī mēs nonākam pie viena fantastiska notikuma. Mēs nonākam pie laulības ceremonijas, pirmās visā radībā, kur Dievs ir mācītājs, kā saka, kas salaudā vīri sievu šie vārdi, cilvēks kļūst par atstās savu tēvu mātu, kļūst par vienu miesu. Šie vārdi šeit mēs bieži to kāzās dzirdam. Šī pirmā laulība ceremonija Pirms jau kas vēl ir noticis, mēs esam daudz pasaulē redzējuši un redzam, bet pirms jau kas noticis, tā pa gaismu, tā pa radību, tā pa cilvēks, viņam palīgs. Un uzreiz parādās laulība ceremonija. Vientulība nav laba, nav labi būt vienam, un Dievs rada laulību. Laulība, mēs varētu gan neprecētiem, gan precētiem uzdot jautājumu, kas ir laulība, un mēs daudz ko dzirdām. Tas, tas, tas. Un lai kas tas arī ir, izstāvēs laulība, tā ir dalīšanās ar dzīvi. Tā ir dzīvošana kopā. Kas ir mans, tas ir tavs, kas ir tavs, tas ir mans. Nevis, kas ir, nevis tā, ka kas ir tavs. Nē. Kas ir tavs, tas ir mans, kas ir mans, tas ir mans. <laughs> Tas ir tavs, tas ir mans, tas ir mans, tas ir tavs. Apstājoties pie šīs pirmās laulības, pie šīs pirmās laulības ceremonijas, viss šī savienība, kur Dievs izveido šajā brīdī, es gribu uzdot jautājumu. Atkal, kāpēc Dievs šādi Vai šai laulību ceremonijai, šim notikumam, ko Dievs izveidoja, ir arī tālāka nozīme? Vai tam ir kāds simbols, vai tas kaut ko simbolizē? Vēl viens jautājums. Vai laulības ar vienu vīrieti un vienu sievieti kaut ko simbolizē? Vai tam ir kaut kāda doma no Dieva puses? Ejam uz priekšu. Jums tur nav jāatver, bet kā iestarpināšu ar vienu piemēru par šo simbolu, par šo attēlu, par šo domu, kas bija Dievam un kā viņš to parādīja mums, cilvēkiem. Tas ir otrā mūsu grāmatā no 24. nodaļas. No, ir notikums tāds, ka uh, līdz Pirmā un otrā mūsu grāmatā sākumā ir stāsts par Izraēlu tautu. Es zinu, jūs visi pazīstat to stāstu, nepazīstat. Bet Dievs izvēlās viņa tautu, ir vecībā, viņš izvēlās vienu cilvēku mūzu, viņš izved šo tautu no Eģiptes vedzības. Ja tūkstnesī, kad viņš šo ved ārā, viņš laid man tautu, viņš teica faraonam, kas bija Eģiptes ķēniņš, laid man tautu, lai tā nāk, lai viņi kalpo man. Iziet ārā, Dievs dod paužas, ir noteikums šai, šīm attiecībām ar viņu, šai tautai, un tūlīt viņš dod tādu lietu kā saiešanas telts. Tā ir tāda telts, detalizēta telta, kur viņam ir viss kaut kas jāizgatavo, bija uh, mūzu. Un tas būtībā bija tās tā kā Dieva mājošanas vieta priekš tā Izraela tautas un arī grēku uh, izpirkšanas vieta. Un uh, mūzu Dievs pasaules kalnā, viss tauta paliek lejā, un Dievs mūzum to, to, ko viņš, uh, viņš tur bija 40 dienas, ļoti ilgu laiku, bet mūzus kaut ko redz tur augšā kalnā Dievu. Pēc tam viņš nonāk lejā, un mūzum Dievs ar celu telti to dar tā, to dar tā, to dar tā. Un otrā mūzes grāmatā, 25. nodaļā, 40. pantā, pēdējais pants šajā nodaļā. Viņš no, tajā 25. nodaļā viņš, nu, kas tur jādara, kā tas jādara, kas ir jāizvedo, kā jāizvedo. Un nu, tāds teikums, un ievēro, ka tos visus, ko es tev liku taisīt, taisīt pēc parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Nu, mūsdien pasaulē, es nezinu, mums ir bijis, bijis sakars vai nav, būtībā tas ir projekts, skice, rasējums, pēc kā ir jābūt. Un Dievs mūzu pasaks konkrēti, pēc tā parauga, ko tu kalnā redzēji, kas tev tik parādīts, tev šī telts jābūt. Vairākās vietās Dievs šo atgādina. Pēc tā parāda. Pēc tā parāda. Un kaut kas līdzīgs notiek arī Dāvidam vēlāk, kad viņš cēla jau templu no akmeņiem, no mūriem, cēla templu Dievam pēc tā pašparāda, Dievs arī viņam bija atklājis. Viņš nodeva savam dēlam Salamanam, viņš arī konkrēti pateica, pēc tā parauga, ko es to saku, tev ir jācer. Tad atvērsim vēstuli Ebrejiem 9. nodaļu. 9. nodaļa, 24. pāns. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, jeb teltī. Tas tā ir tā telts. Patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva laika priekšā. Kas notiek, ja ieslēgt mēs šo projektoru, prožektoru Un es no tā nostātos šeit, kas man būtu šeit? Ēna. Ēna būtu, es būtu patiesais attēls, un šis ir paraugs. Ēna. Un šis, šī sagriešanas tēls, es izlasīšu Jāņa evaņģēlī pirmo nodeļu. 40. pantu, ne 14. pantu. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēvam iepietribušā dēla, pilnu žālastības un patiesības. Mājoja, tas vārds ir tabernakls, ja saiešanas telts, tā ir tā, tas, tas pats vārds. Viņš mājoja, Un pēc būtības Dievs mūzu parādīja telti celt. Tā bija tā ēna, bet tas patiesais bija Kristus pats un debes valstī. Tātad, ja citiem vārdiem sakot, tā sajiešanas telts, būtība un tā doma, kas sirdī Dievam bija, viņš nodev to mūzumu, tas bija viss stāsts par Jēzus Kristu. Vai tev ir gadījies kādreiz dzīvē Kad tu kādam kaut ko saki, tu to pašu arī tādā veidā domā, bet tas cilvēks to nesaprot vai pārprot. Dievam bija doma, Dievam bija plāns, mūžības plāns, un šo mūziku nodeva viņu uzcelt telti. Un kādu laiku tas bija galvenais, ko viss rosījās. Bet tā bija tikai tāda Tā patiesā doma bija Jēzus Kristus, sapratāt? Mm. Tā doma bija Jēzus Kristus, ko ar to teltu, un, un unikāli, ja jums ir iespēja, ir tik daudz arī materiāli, īpaši jums ir angļu valoda, zinām, internetā pastupēt to sajošanas teltu. Ja Dievs dod iespēju kādreiz to pats arī es gribētu izdarīt, cik daudz tur ir Kristus, cik daudz tur ir Jēzus visās malās. Tas nav par svečturiem, tas nav par Tas nav par, par, par tām ādām apkārt, par to vietu, visvētākā vieta. Tas nav par to, tas ir viss par jēzus. Tur fantastiski daudz līdzības un tik daudz, ka tu vienkārši lasi to teltu un vienkārši tu varētu teikt pretī no jēzus viens ir tas pats. Īzaks pats par sevi simbolizē jēzu. Ļoti daudz līdzības ir par jēzai. Viņš ir augšām celšanās, viņš uh, nu, augšām celšanās izjūtas, jo viņš bija nu, paredzēts nokaut, viņu nenogalināja. Mēs atceramies, ir tas stāsts, kad uh, to dēlu, ko tu mīli, to eju un upurē, Dievs teica Abrahamam. Tas bija simbols par Jēzu, kā Jēzu, kā tēvs savu dēlu atdos par pasaules grēkiem. Un šis kalps viņam tiek uzdots iet uz zemi un atvest īzikam sievu. Jāņa evaņģēlijas trešā nodaļa. Divdesmit devītais pants. Pēkšņi visā šajā stāstā tas video ietur jēzus un, un, un tiek vairākās vietās, un mēs tur redzēsim izteikti vairākās vietās. Parādās tā vārdi, kam pieder līgava, tas ir līgavains, Bet līgavaini draugs, kas stāv un klausās viņa vārdos, no sirds priecājas par līgavaini balsi. Šis mans prieks ir piepildījums. Marka evaņģēlijas 2. nodaļa 19. pants. Es kaut kur ar šo visu eju, jūs jau to sapratāt, ne? Nā, man līdzi. 2. nodaļa 19. pants. Un Jēzus ja tiem sacīja, kā kāds ļaudis var gavēt, kamēr līgavains ir pie tiem, kamēr līgavains ir pie viņiem, tie nevar gavēt. Kad nāks dienas, kad līgavains no tiem, kam atņems, tad tie gavēs tanīs dienās. Jēzus un arī viņa līdzībās, ko viņš runā vairākās vietās visstībā, ko viņš mācīja, viņš tiek attēlots kā līgavains. Un Efeziešiem 5. nodaļu atveriem 5. nodaļa, no 23. panta. Ja vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savus miesas pestītājs. Bet kā draudz ir paklausīja Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri mīlēt savus sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenīts ar vārdu. Sev, savi draudzi gatavot uz cienību, bez straipa, bez krūkas vai citu tam līdzīgu trūkumu, lai būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienāk savus sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sev pašu. Jo neviens nekad vēl nav vienīts pats savu miesu, bet katrs to kopu un glabā, tāpat kā Kristus draudz, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu māti, mēs atgriežamies pie pirmā mūnas un pieķersies siet savai sievai un abi kļūst par vienu Pāvils saka šās vārds, šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudz. Tad atveriet Jāņa, Jāņa atklāsums grāmata 19. nodaļa. Kristus ir attēlots kā līgavains un draudz, kas ir ticīgo kopums visā pasaulē, tie, kas ir piedzimuši no svētā gara Tā ah, nav Dieva mājas draudz tikai. Dieva mājas draudz nebūs tikai debesis. Ir anekdots, iestapināt. Kāds kristietis nonāk debesīs, Dāvids un, un Daniels no, no Bībeles, viņi satiek, cik nācis to parādīšu. Jā, šīs debesis, šīs ļoti plašas, ļoti daudz, tas ir skaisti. Vietrādi, izzelti, tīvas un vispārējo. Kad viņš ir nācis to vienu pusi nostūlīt parādīšu. Tikai tagad kurš? Tā ir tiem draudz Dieva mājas. Viņi domā, ka vienīgie šajā pasašajās debesīs ir. Tas tā nav. Tā ir Kristus mies visā pasaulē, ticīgie, kas ir piedzimuši no augšu. Tā ir draudz. Un Kristus mies un Kristus draudz, viņai tiek dots arī vēl viens vārds. Un tā ir līga. Tā ir līga. Un Jāņa atklāsmes grāmatā 19. nodaļā 7. pantā. Tā nodaļa, 7. pants. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo jātnākšas jēra kāzas viņa līgos attaisīsies un 21. nodaļā, 2. pants. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzālēm nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavot kā savam vīram greznot līgumu. Un 9. līdz 10. tā atnāca viens no septiņiem eģiļiem, kuri bija septiņi kausi pildīti ar septiņām pēdējām mocībām, runāja man sacīja, nāc, es tev rādīšu līgavu jēru sievu. Mēs esam apturējuši mūsu šīs pasaules video šajā brīdī. Un tas stāsts ir par to, ka svētais gars ir sūtīts uz šo zemi, lai atrast un sagatavot Jēzu Līgo un draudzu. Un katru reizi, kad tu esi kādās kāzās, iztēlojies vienu lietu. Tagad patinam mūsu šo, šīs dienas pasaules video ar visiem notikumiem, kas vien varētu būt līdz pēdējās šīs pasaules dienām. Ko mēs redzam? Uz to, uz kuriem mēs kā Kristus draudz ejam. Pirmām kārtām. Tā ir liela laulīta ceremonija. Ja Dievs būs sagatavojis ar svēto garu, atrads un atvedis un iztīrījis un apdāvinājis, kā Izeks stāstā un Abrahama kalps stāstā, apdāvinājis, izgreznojis. Viņa līga un atvedis Izekam viņu. Tā svētais garš gatavo mūs kā draudz. Un katru reizi, kad tu esi laulību ceremonijā vai kādās kāzās, es ticu, ka tas nav cilvēku izdomājums. Sieva baltā klētā nāk pie vīri, un kļūst par vienu miesu. Es ticu, ka tas ir sirdī Dievam bija pirms pasaules radīšanas. Un iespējams, es nepretendēju šeit dogmatiski pateikt, ka tas tā viennozīmīgi un vienīgi tā ir, bet iespējams atbild uz to jautājumu, ko es uzdevu, kāpēc Dievs radīja pasauli. Kaut kur iespējams ir arī jautājumam atbild tādu. Dievs sūtīja Svēto garu. Lai viņš atvest savu dēlam Jēzu viņam līgo. Redziet, draudzi, kristietība nav tikai kalpošana un darīšana. Tā ir būt ar Dievu. Būt fantastiskās attiecībās ar viņu darīt, darīt, darīt. Citiem mums liekas, ka tas ir tikai par darīšanu. Es gribu darīt, darīt, darīt. Un ja mums ir mīlestības Dievu, tas ir tas pats svarīgākais. Mīlestības Dievu. Un tas cits skatījums uz kristētiem tāds. Ka iztāvojas, ka šajā dzīvē, šajā pasaulē mēs neesam palicēti, bet mēs ejam uz vienu lielu, vieniem lieliem svētkiem milzīgiem svētkiem. Mēs ejam uz vieniem milzīgiem svētkiem. Tā ir laulība ceremonija. Un pats svarīgākais ir mīlēt Dievu. Ja mīlestība un viss, ko tu dari no mīlestības, tad tam ir vērtība. Nevis darīt. Amen. Un visā šajā bībelē, visā šajā video, kas ir, ko mēs noskatījāmies, ir ļoti daudzās vietās parādās šis stāsts par, par Dievu, kurš mīl mūs, kurš vēlās un ir sagatavojis un gatavo vietu, kur viņš uz visiem laikiem pieliks punktu, ja neniekdarbībām sātanam, viņš tiks iemests nāvas jūrā. Un viņš šobrīd rada mums vietu, kur viņš mūs vedīs, Un svētais gars ir šeit uz šīs zemes, kurš gatavo mums kā līgavu, mēs šķīstamies paši, mazgājamies, tīramies, un svētais gars mums gatavo. Nezinu, kā tev. Mēs neesam šīs zemes palicēji. Ir kaut kas vairāk nekā šī zeme. Ir kaut kas vairāk nekā piedzimt, izaugt, apacēties, radīt bērnus, nomirt. Ir kaut kas vairāk. Laulības simbolizē. Ko, ko tā tic, es ticu, ka tas nevis cilvēks izdomāja laulību, bet Dievs izdomāja laulību. Dievs to radīja, un tam ir attēls un simbols. Tas Kristus un draugs. Ir rakstīts, ka Dievs savām Jēzus Kristus savām asinīm ir atpieķis savu draugu. Un Hozejas grāmata arī viena tā grāmata, kur Dievs runā par to, kā viņš iet un atpērk. Kā viņš izpērk cilvēks, viņa tauta, kas ir atkritus no viņa. De, ir arī jaunajā derībā, kur Jēzus saka, ka debesu valstība ir līdzinām tam, ka viens cilvēks gāja, atrapien dāra pēru, Aizgāja apakaļ, pārdeva visu, kas viņam bija, nāca un pirka to. Ļoti daudz to sludina kā mums, uz mums kā cilvēkiem, ka mums viss ir jāpārdod, mums viss jāiet, lai atdod par debes valstī, bet es to redzu no citas perspektīvas. Ja mēs uzdodam, kurš ir visu pārdevis, kurš ir visu atdevis. Mēs varētu pieminēt kāds misionārs, varbūt kāds vēl cilvēks vēsturē, vai kurš mēs zinām, Mēs zinām, ka viņš visu nav pārdevis, bet tas, kurš visu atdeva, visu pārdeva bija tēvs. Un viņš gāja, viņš atdeva par to pēli, kas ir viņa draudz, dārga cena. Šis, šī patiesība, es gribētu lūgt šodien, lai mums visiem nonāk kā svaiga atklāsme mūsu prātos un mūsu sirdīs, ka Dievs mūs mīl īpaši, īpaši Un viņš mūs mīl īpaši. Jo, ja mēs, ja Dievam būtu vajadzīgs kāds, kas viņam dara un kalpo, un dara un dara to un dara to un dara un skriena dara, viņam bija miljārdiem eņģeļi, kas klausījās viņa mazākām domām. Un tajā brīdī Dievs radīja cilvēku. Mēs esam radīti attiecībām ar Dievu attiecībā ar Dievu. Attiecībā ar Dievu. Tas ir pats svarīgākais atgādājums mums. Mēs gribētu, ka mēs lūgtu, varbūt varētu gads nākt, slavēsim. Es gribētu, ka varētu dziedāt to mīlestību labošanu. Ja varētu, ja? Vēlreiz šo, ko zinājums. Un es tikai gribētu lūgt, ka mēs visu lūgt, lai tas nonāk pār mums kā svaiga atklāsuma, un lai nostiprinās mūsu sirdīs ar vairāk mērā, ka Dievs mūs mīl īpaši. Un ka viņš domā par mums daudz. Viņa svētais gars ir nācis mums sagatavot, lai mēs mūžībā dalītos viņa radībā Lūksim. Nebes tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, par Tavu sirdi, Dievs. Un kā Pāvils teica, esam efeziešiem, ka cik augsta, cik plaša, cik dziļa ir Tava mīlestība, ka mēs to varētu saprast, Dievs. Un Dievs, ka mūsu identitāte ir, kas mēs esam kā kristieši, ka tā nebūtu balstīta uz to, ko mēs varam darīt ko mēs varam Tev pienest, ko mēs varam Tev solīt un Tev izdarīt. Ka mūsu identitāte, tas, kas mēs esam, ka mēs, būtu, ka mēs apzinātos, ka mēs Tev esam īpaši. Mums, ka mēs esam tā līga, ka mēs esam Tu par mums domā, Tu arī gaidi to dienu, kad mēs būsim kopā. Un Tu nāc no debesīm pakaļ pēc savas līgumas. ka mēs dalīsimies mums šajā radībā, mēs vienkārši iedomāties, pat nevaram Dievs šo radību, ko tu esi radījis, debesis un visums, ko, ko zinātnieši cenšas nedaudz tikai ieraudzīt, saskatīt. Mēs ar tevi dalīsimies šajā radībā, kur tu mums rādīs un atklās šīs lietas, kungs, Dievs, ko tu esi radījis, kungs, mūžībā, Dievs. Un kad tu esi teicis, ka tu esi aizgājis gatavot mums vietu, kungs, Dievs, un kad tu nāks, ka tu būs pabeidzis šo vietu mums sagatavot, Bet Tu nāc mums pakaļ, Dievs. Kungs, Dievs, ka mēs apzinātos, ka mēs neejam uz mūsu nāves dienu, uz miršanas dienu, ka mēs ejam uz laulību ceremoniju. Kungs, Dievs, ka tas šīs patiesības mums radītu identitāti, Dievs, ka mēs esam Tavu vīgo, ka mēs esam Tevis mīlētu tautu. Un kad Tavs svētais gars mūs dara tīvs un mazgā un šķīsti, un arī mēs varētu mazgāties un šķīstīties katru dienu, jūs gatavoties šai dienai, kungs. Es lūdzu, lai šī atklāsuma nonāk pār mūsu sirdīm, pār mūsu prātu, prātiem, kungs, Dievs. Jo es ticu, Dievs, ka tas mums tad mainīs gan lūkšanu dzīvi, gan kalpošanu, gan jebko citu, Dievs. Un mēs sapratīsim, Dievs, un vien vairāk un vairāk un dziļāk un skaidrāk un patiesāk, ka mēs esam Tavu tautu, ka mēs esam Tevis mīlēt Kungs, Dievs, to iemeslu, kāpēc Tu radīji šo pasauli, Dievs. Es personīgi nevēlos līdz galam uzreiz šobrīd to izzināt. Ja, kungs, mēs ticam, ka mēs esam daļa, liela daļa no šī plāna. Tava draudz, tava cilvēki, mēs esam liela daļa no šī plāna, kāpēc Tu radīji pasauli. Un kā efizējušiem mēs lasījām šorīt, kad ir Kristus, kurš ir nodevies, par mums, kurš mazgā un šķīstīja un dara mūs tīrus, gatavojot mūs šai brīnišķīgai dienai. Kungs, svētais gars uz tevi mēs parādām šajā rītā, ka tu radītu šo mūsu šo sapratni nevien skaidrāk. Lai šī būtu tāda pietur vieta mūsu draudzē, šajā ikdienā, Dievs, ka patiesība ienāk mūsos arvien vairāk, arvien dziļāk. Arī pārvisam uz to lūdzu, ka atjauno katram vienam, kas to ir pazaudējis. To atziņ, ka tas ir par attiecībām ar tevi. Ka lūkšana dzīve nav stunda vienā konkrētā laikā, bet tā ir visa diena. Tā tas ir laiks ar tevi, tas ir būt kopā ar tevi meklēt šo laiku, pavadīt laiku, veidot šīs attiecības ar Tevi. Esot Tavā vārdā, iepazīstot Tev caur to, caur Tavu vārdu, Dievs. Un es arī gribu lūgt, Tu mūs kā draudz pasargāt. Dievs, no aizrautīgas skriešanas un kalpošanas. Aizgat, ka mēs nepazaudētu to svarīgāko, ka mēs esam Tavu mīlā un Un mēs varam būt vienkārši kopā viens otru mīlēt. Paldies, Tev, Dievs. Mūžēlis visas asaras, tāpēc vairs nebūs. Pēc pērnes vairu nesātu, kas ir mūs pagājis. Alfa un omega, sākums un gals, dzīves avots viņā, kas uzvar tas to Senhor.